Sholat wahi utai sholawat ya e Allah iku malahat kawakib selagi ini cek bersinar apa kawakibu bero-bero bintang Alahmada yang atasnya kanji Nabi Ahmad kanji Nabi itu sopoh khairiman api api wong rogiba kang numpai sopoman an naja iba yang bero-bero unto naja ibu tunggangan ini wong Arab namun apa naja ib mereka unto tunggangan itu najibah yo cerdas jadi unto tahu bejak misalnya Mekah Palestina Iku baleni kedua aku ya ora kesasar kayak, kowe, ya langsung bener. Mulane ana unsur cerdas ya, kok Kayak sapi lho. Sapi ku tau buat jak liwat terus balik nang mulai iku ya iso. Paham ya? Jadi kewan itu dia cerdas. Cuma aja cerita anak teman-teman, mari sing manusia ora cerdas isin, paham ya? <laughs> Sawangane kok cerdas apa? Kewan. Ya, jadi ini biasa wae, ora usah nyinggung ya. Jadi kewan niku ana cerdas ya, tapi aja cerita anak teman-teman, paham ya? Banyak yang tersinggung apa? Kue moro Surabaya melaku baleni nih karena mesti iso. Tapi nak unta najibah, iku iso. Napa? Iso. Jadi mulane unta iku wong iso turu, dadi sekali numpak ya turu. Ya ben wong dekne mesti bener ya, Pak. Mesti bener. Paham nggih? Dadi mesti bener ya, pokoke anggar wis tau diliwati ya mesti bener ya. Nah kowe kan mesti bener. Lah mulane diarani najibah, apa? Najibah jamaknya napa? Najaib. Ana cerdas ya untuk. Ya tapi ra usah dipuji teman-teman. Nggih, mangko banyak yang apa tersinggung. Oh, sok kalah cerdas mbek unta, ya rasa ngono, nati jae rasa ngono. Hada hadis surah lagi mulai. Hada no sopo hadis surah, Sopo ngomong sing nyanyek no untuk sini perjalanan. Bismillah habaib kelan atas nama pe ketemu sing disayang. Jadi lagunya lagu-lagu cinta, koyok-koyok oh, perjalanan ini demi ketemu yang dicintai. Fahazza mongko dadi gerak, hazza gerak sing happy, Lani fahtazal arsu torobau wastibsyaro hazza diikutkan wajan ifta'ala jadi ihtazza napa ihtazza fa'za mongko seneng gumrega apa asukru apa gumrega sing rapati sadar ora untuk ngefly sukron niku manane sakron sakron ora untuk ngefly tapi ora komer paham yo gerakane ku nganti koyo koyo kangkang nek pas nyanyi buan kan koyo paham-paham <laughs> wae iku koyo wong rodok apa ngefly paham yo Wah, semuanya asrokol badru alena, semuanya nggak kan koyo wong ngeflek. <laughs> Tapi saking senenge apa? Orang perkara ngombe apa? Homer. ini jenis fahazas sukru, pakai sin, sakata sakaro. Atau farrokaib mimpi piro eh, gerakan kaki ini untuk mau. Jadi walhasil nak dinyanyekno terus semangat. Alam taruha notora ningali sira ha ing ikilah najaib wakot matat khutuha. Teman-teman no khutuha ing jangkaane utawa perjalanan wa malat lan dadi wasalat nggih lan dadi mili apa min madami iha saking mripat-mripate najaib apa saha ibu pira-pira e, air mata sing kaya udan sahaib maknane udan maksude unta-unta ae nek dijanjeni ape ketemu sing disenengi iku mlakune banter paham nggih terus nangis saking harune ape ketemu sing disen seneng wa malat il khimah Lan condong apa najaib lil hima maring tanah Mekah sing dijogo pangeran. Toroban kelan seneng banget. Wahanat lan yo seneng banget. Hanna iku yo padha. Hanin melane wong nak disayang abai jenis hananatul ubuah mereka. apa? Hanan maknane apa seneng. Mulane Allah disifati al-Hanan, zat yang banget mencintai kita al manan al-Hanan. Wah, suka anut aku wae. Sebenarnya kan pinter maknani dhewe, pokoke saiki anut sik. Lah nek goblok ganti tua ya anut terus ganti tua. tapi sebenarnya nek pinter ya maknani dhewe. sawura-wuran lah langsung, kowe keliru ya ora ana wong protes, bener ya ora ana wong anut tesis. Ilatil enak dadi wong cilik kowe enak supaya aman apa? Bener ya ora ana sing muji, salah ya ora ana wong protes, ora ngefek apa? Ora ngefek. Ilatil kalma alimi. Kowe tuh eling ceritane bapak. Bapak kan sore kono tamu pukrul di Barno. Cerita bodoh ini ya di Barno. Sesuai tamunya protes. Ih kok buat jinan bantah. Padahal kula bodoh ini. Jawa bapak dari awal bener jenengan itu wajib. <laughs> Maksudnya wong jen, anda ini orang yang nggak wajib saya percaya. Jadi saya ngomong ngomongmu ya orang efek, oh. orang efek. Nanya ono maklar, ono melepuk melepuk omong barno wae wong rano sing ngandel. Oh malah diloro, oh cuma ngono goro bahaya, sing bahaya ora ono potensi dino, tunggu apa kalau ono sing, anu bahaya nih kan anu bahaya plus. Ila tilkal ma'alimi maring mengkono-mengkono simbol. Ma'alim jama'i alam. Wal malah iplan kon sing nyeneng no. Maksudnya kon dolanan kon sing nyeneng no. Jadi unta-unta menuju tanah haram. Fadak mengkon ninggalo lo siro basimami. Eng narik-narik kendali ini Wala Walatak suka rausah mbok kirim. Fako itu syaukiha. Mongko te singgiring unta iku ya berantane unta dhewe jadi pun iku narik lil maring daerah iku pejajahan iku. Hayune manane kados hayu tilkal Maula Hayun itu udah nama daerah. Pokoknya nama daerah wong Arab buk A Hayun. gini nabo. napa? Eh, Sakduna nabo apa Hayu tilkal Maula bahwa Maklah itu daerah kabilahnya Khadijah. ya Maklah Maklah sing terkenal sing saya sareane Mbah Muni jenenge apa? Daerahnya Khadijah. Mulane Hayu tilkal Maula bahwa Maklah adalah komunitas daerahnya Sayyidah Khadijah sing berstatus Maula. Maula ya Sayyidah. Sesuai arah mana nih satu nasi, tak sih tak cicil. Sesuai arah paham loh, paham arah paham ya mau sementing nyanyi ya pak, iya. nyanyi. Jadi, itu apa anak ngelam Sayyidah Khadijah itu apa kayu tilkal oh. maula. Sayyidatun tunal kubro yaiku sayidah kita sing agung mergo ora ana wedok bejo kaya Khadijah. Muga kabeh habaib iku kabeh turunane Sayyidah Khadijah. Muga Nabi iku gadah putra kabeh kalian Khadijah, kecuali Ibrahim. Hmm. Tapi kan Ibrahim mboten gadah turunan. Sing gadah turunan namung Fatimah kalian Zainab, sinten? Fatimah kalian Zainab. Fatimah gadah putra Hasan, Husain. Zainab punya putra jenenge Umamah, napa? Umamah. Saking bapak Abil As bin Rabi'. Lah iku sing mulai mboten terdeteksi, tapi ke kudu ro ya dadi kowe aja nganggep putune Nabi mau liwat Hasan Husain. Sajane ana ono sing liwat sinten Mama. Ya ono sing liwat adik Hasan Husain. Sing umi Kulsum sing nate digaruh Umar. Wis nerangno ngono keribetan wis ra paham wis pokoke saiki wis melok umume wong ya, melok umume wong ya. Wong kula sing kecelok wong alim melok umume wong kok kowe ra pati ngalim ape khas ngono khas mbahmu malah ribet malah ribet sanut umume wong ya apa anut umume Fahim mongko nejo siro. Kue nejo toroban kelan seneng banget. Toroban itu seneng sing srapati sadar. Kau kue nak serokol badru alina ini. Kama hamat kaya oleh nejo po an najai. Wong onto aja ape ketemu sing diseneng i gumrigai kaya ngono. Kok kue ape suan biasa-biasa saja. Itu gak bener. Mana kalau syariat no tenan, kalau suwon sebuah piro kadari, nak no tong tong jamaah komat itu nak melayu nih. Gue lingi lingan wong gue kira-kira diundang mangan yang melayu, masa diundang sholat kok gak melayu. Syukur-syukur be tiba-tiba ben macem, <laughs> ben apa? Macem. Tapi nak tiba tenan ya malah ribet terus dia sholat kan. Cuma gue lingi lingan ojo terus sak kober ya apa? Piye-piye perintah Allah, fafiru ilawo Firaru melayu apa melaku? Melayu. Fahim toroban kama hamat wa illa fa innaka fi tariqil hubbi kukadibun. Fa inna ka mongko sak temeni sira fitorikul hubbi ing dalam dalan seneng kok kae dipun iku goro. Nak kowe menuju nabi kok biasa-biasa wae, berarti kowe muni seneng nabi ku pohong. Wong onto nak kepengen ketemu sing disenengi semangat. Kok kowe munamuni kepengen ketemu nabi, dingin-dingin saja iku fa inna ka fitorikil hubbi ka. Mane kula seneng mek kangkang nak nyanyi biyan terbenteran. wong-wong pacarane nak muji pacare sundul langit semangat, paham nggih? Kowe muji dhuwit, wong seneng dhuwit nak muji dhuwit yo semangat kok. Mosok kowe muji nabi kok mbek angok terus sampai kukur-kukur kan gak mutu to. Wis ora paham lah sing penting semangat. Syukur-syukur yo paham apa? Syukur-syukur yo paham. Amal paham kan iso kapan-kapan. Sengkok nak seumur umur swita tapi tumpulah lagi paham. <laughs> paham mati. Gak masalah kok, gak masalah. ora wali kutub ya ora ulama sak kober ya. ana semangat ya. Ama ilingo hadza utawi iki ku al akik iku kawasan akik. Kawasan akik itu gunung-gunung atau lembah-lembah sing wis membelah menuju tanah Mekah. Iku wong darani akik apa? Akik. Iku badha Seperti lopo akik. Delok le, iku kawasan Mekah sudah kelihatan iku nak bala Ama hadal akiku badha wa hadhihi. Wah, kawasan Mekah wis ketok, iku Akik wis ketok. Wah, hadi, mriki kawasan Madinah wis ketok. Iku Kibabul Hayy, iku kubah-kubah kehormatan. Kubah-kubah sing simbol kehidupan. Lahat wis ketok apa Kibabul Hayy wal Madarib lan ketok berdiri. Jadi Madarib maknane berdiri. Nah, terus jadi kemana kafilah-kafilah sing songko Irak, songko Syam, Iku nak apa Mekah Madinah, wes seneng. Mergo ketok simbol kehidupan, itu kubah-kubah kanjeng Nabi terus. Nah, ini malah nih, di antara sifat Nabi itu kubah hijau. Paham sampai sekarang ono istilah kubah hijau. Mulane sampai saiki cetir atau dirubah mulai Bani Umayyah sampai Bani Abbas sampai era Wahabi iku kubahnya tetap warna apa? hijau. Mereka sudah di simbol apa? Sudah simbol. Mulane dinyanyi no watil kal kubatul khodro wa fiha nabiyun nuruhu ya jilul khoyahib. Watil kalau jadi semulai perjalanan terus suwe-suwe dari jauh kelihatan kubah kubah hijau. Watil kau temong kono mengkono kibabul hayi ku al kubatul khadr. Lha iku kubah ijo wis ketok. Wa fi halan iku tetep ing dalem kubah nabi nute ana nabi sing nuruhu kang te nure nabi, sinare nabi ya jluhu ya. Iku iso madangno barang-barang sing peteng. Lihat kubah itu. Yang di dalamnya ada seorang nabi sing nurnya sekarang madangi salam dunya. Salam dunia punya karuan tuh. Hmm, Indonesia Mekah itu perjalanan pesawatnya sangat jam. Wah, ngono ning Indonesia iki ana Pulau Karimun Jawa ya nemu dura ana Masalimbu kabeh selawatane sejat sing gawa agama wong Mekah diwacana selawat nganti nek pulau apa Masalimbu sing masyarakat luwih wedi kiai timbang pangeran <laughs> mergo Allah lebih baik timbang apa Pak Kiai <laughs> Wah, luar biasa kan jinab. Sampai saya pikir, sampai naik sini Mekah lagi sadar betapa hebatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin Amerika ya kayak sing Islam. Padahal sing dakwah wong Mekah perjalanannya itu 12 jam. Malah nak sini Amerika itu 18 jam. Mekah sampai Arab Saudi ku toro apa New York ini California apa New York sing nak dibor Texas ya. Iku nak dibor iku pas tok Mekah. Jadi Texas iku nak mbok bor, blok iku pas Mekah. Jadi, wah iku wae Mekah wong Islam akeh jadi kok pikir. Mana ada seorang manusia yang pengaruhnya seperti itu? Lho enggak, wis gak ono. Wes sak top topi presiden misalnya Washington, presiden Washington Amerika. Iku takokno wong desa-desa ora roh Washington iku sapa. Dene jenenge Muhammad, pendeta luwih roh. Saking terkenal napa? Saking terkenal. Wong iku jenenge apa? Watil kal kubatul khadra wa fiha nabiyyun nuruhu yajlul khoya. Wes akhirnya ketemu wis tok kubah. Wis tok kubah terus wakot sohar ridho. Saiki wis sah seneng. Mergo tok wadana lan separo kok lagi ketemu. Wakot jalan teman-teman tengko hana kenyamanan mikuli janib saking semua sisi. Semua nang berkuas ketemu kubatul khadra. Nang ngono kowe rung tau marang Mekah Islam. Sawa oh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lumayan gelem tibaan wis iku pengganti moro di Mekah. nak di Fanus tenanan, ben koyok koyok Nabi hadir. Wes wes ora lah, mau koyok fahazas sukru koyok koyok ngeflash sithik-sithik wah. Ngeflash. Ojo keterusan. Paribet lah keterusan. Fakul mongkong ucapu siro li nafsi marang awak muduna kiyo reneo siro watamali sertani penuh. Fama dunal habibil yoma hajib. Saiki ketemu kekasih sing rono hajib, rono alang-alangan. Tadi fama dunal habib mongko rono neng antara nih kanji nabi al yoma ing hajibun sopo penghalang. Wes kue saiki ketemu kanji nabi. Maksudnya saiki kue stok kanjeng nabi tanpa ada penghalang penghalang. Maksudnya wis tok kubatil khadra berarti wis ketemu Kanjeng Nabi min dunil hajib tanpa ada penghalang. Bahasa Arab apa famadunal habibil yauma hajib hari ini enggak ada lagi penghalang. Tamala penuh sapa wong bil habib lan seneng bikuli kostin kan saben-saben tujuan. Hatinya seneng banget. Semua tujuannya kesampaian. Mergo ketemu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketemu Nabi fakot hasola, mungkin teman-teman hasil pu alhana kenyamanan, bahwa ditu teliane hana ku ibun ku ilang. Kita semua seneng semua nah ketemu Nabi. wadid ditu ho ibliane seneng maksudnya susah ilang kabeh. Mergo pokok ilang kabeh Nabi wa. Kita yuk ketemu Nabi wa sing khairul khalqi jam'an. Mulane melani nek ra iso sowan kanjeng Nabi ning Madinah paling gak kita Nabi hadir di hati kita, hadir di mata kita, hadir di semua sisi kehidupan kita. Misalnya kayak sodako, ya ilingi wajarannya kanjeng Nabi. Kue fikir sabar, ya iling naik wajarannya kanjeng Nabi. Di tegdir elek, nompok kodok kodar, ya iku iling ajarannya Nabi. Ya apapun raimu, kudu bok rida ni, ku rido bek kodok kodar. Di bojo elek judes, yo, rido. Yo, di bojo lanang elek, ke nafako, ya kuduri, itu. Terus kok mati bareng, pak. <laughs> Mereka ya itu Nabi wahi khairul Khalki, jam'an lahu kang tetap ke Nabi alal mana si putih dur duri derajat wal marotep lan dur duri martabat. Jadi kamane wong kok susah iku elek-elek wong. Wong duwe nikmat terbesar yaiku kita duwe Nabi sing Nabi wa khairul khalqi jam'an lahu a'lal manasibi wal maratib. Yes ya kamane kue duwe duit sak miliar. Kemudian kamu punya problem sedikit, misalnya omahmu itu rontok sengkleh atau tanganmu rodok pincang, sikilmu rodok pincang, tanganmu rodok shalak, rodok cimpe. Kue tetap seneng to Seneng mereka di duit sak miliar. Nah podo kita ini dengan segala kekurangan kita. Aku ya kekurangan, kita kekurangan. Tapi kekurangan itu akan terobati karena kita dikasih duit nabi sing luar biasa. Paham ya? Koyok, lah iya, nak kue misalnya pincang, kue pincang tadi didik sak miliar kan tetap seneng. Tibang utuh kacer airnya nyekel. Misalnya, lho iku ora ora ora ngongkon kowe pincang ngono kowe terus pincang tenan. Misalnya, kowe duwe ujian pincang tapi dhuwit sak miliar dhisik seneng to ora? Seneng kan? Kowe pincang di bojo ayu mbek pincang bojomu elek miladi. Gak jawab. Eh jawab lah miladi. <laughs> ya ra ngono pincang Artinya gini, kita bisa mengabaikan problem pincang demi di bojo ayu. Paham ya? Artinya gini, paham ya? Kita juga bisa mengabaikan kekurangan kita mergo hakikate kita jadi nikmat terbesar yaitu wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ya, kados dawuh Habib Ali Al-Habsyi, walana busra bisaadin mustamirin laisayan fat. Kita ini akan selalu senang dan senang kita akan abadi. Laisayan fat, senang itu tidak akan hilang. Haitsu utina atau an jama'al fakhral mu'abbal. Ini ya dong ya. Ini kudu nganti apa? Fahazza sukru. Apa? Fahazza sukru. Sukru ini maknanya sakar itu. Rondok ya. apa? Rondok apa? Terjemahannya apa? Rondok. Rondok apa? Ya rondok. Kowe kang kang nak dibahas ya rondok. Tapi ku bos akan nabi boleh masalah dhewe-dhewe ora. Nek iku serondok ngono. Rondok. Ya ku ora masalah ape. Nah pas momen ngono iku ape jenenge fahazza sukru. atau farrokai.